Aí, quem é aquela mina ali, cachorro? Aí, diferente, ó. Nunca vi ela na quebrada. Parece aquelas mina lá do Morumbi, tá ligado? Aquelas patricinhas, patricinhas. Na onda da selvagem, selvagemente eu lanço pra todas as piranhas. Pra todas as piranhas. É que ela vem lá do Moura, aqui pra quebrada. Vodka, vodka, vodka. Pode cop, botar culpa na cachaça. Pode cop, botar culpa na cachaça. Pode cop, botar culpa na cachaça. vinha louca, vê se não perde a linha. Toma tequila e se perde, perde, perde, perde, perde na vida. Fode com a e bota a culpa na cachaça. Fode com a e bota a culpa na cachaça. Vou te fazer um convite, você vai gostar. É o baile do Cedega, pode encostar. Só não pagar de santa quando você chegar lá. O, o baile do Cedega não é o um bom lugar. Não é um bom lugar pra mulher, tá ligado? Então, tipo assim, se você for lá, tu senta, tu senta se você for lá, se você for lá, tu mama, tu mama se você for, se você for lá, tu senta, tu senta se você for lá. onda da selvagem, selvagemente eu lanço pra todas as piranhas. Pra todas as piranhas. É que ela vem lá do Moura, aqui pra quebrada, vodka, vodka. Pode cop, botar culpa na cachaça. Pode cop, botar culpa na cachaça. Pode cop, botar culpa na cachaça. Novinha louca, vê se não perde a linha. Toma tequila e se perde, perde, perde, perde, perde na vida. Pode cop, botar culpa na cachaça. Pode cop e botar a culpa na cachaça. Vou te fazer um convite, você vai gostar. É o baile do Cedega, pode encostar. Só não pagar de santa quando você chegar lá. O, o baile do Cedega não é um bom lugar. Não é um bom lugar pra mulher santa, tá ligado? Então, tipo assim, se você for lá, tu senta, tu senta se você for lá, se você for lá, tu mama, tu mama se você for, se você for lá senta, tu senta assim que se for lá.